komunioan la Coquille Saint Jacques esta eh, kitala kosale sidenes hala bada jakin estatu batuetako gentia dela hatu hunen jale handiena Frantziak kaleike behirgulia goa karriatzen ahaldu kokio Saint Jacques jalen zerrendan bigerena kausitzen behitugu. Tripa joki juntan eskolako jakaskuntzan beno pesaz trebeago da Frantzia. Behezkuntza sistema hoita bos geren abeita munduko zerrendan Vietnam eta Letoniaren gibelian gordeik. Eta erran bezala, koki eh, Saint-Jacques jate lehia handi juntan, bi geren abeitugu urteoz, ehun eta berroita hamar mila tona lifratzen dia oliara bezain lerde den gue errepublikan. Hatik, errepublikak ez du aski arantzatzen eta ingetereko hurreta jun beharra da mens denaen txerka. Hunek brexitaren estakuia baliatuz, pipera bezain kaio salduko diala zenjak dela kua, beldur dia hunen saliak. Alta, arantzalen saretaik ez da presio merkian elkitzen, bost rokilua, eta abilek, arantzatu bezain laster, polifosfatez beteik den hurretan trempatzen die kabalia, pesu habo hardezan eta ondoioz prefosta kaiuago saldadein. Koki ezen jake hau kabale zapartagarria da. Ez da itxasuan kuskietan barnen bizidien beste kabalen uduikua hau ez da harri pesabati hünz baten gizan lotuik bizi. Maite du kuritzia, jauzi jauzi badabil hat hunaka. Metra batetako urhatsak egiten dut gizan horrez. Nuat juiten den ikusteko eta be eraso sale edo atakazale nur den jakiteko, ikusmena ebadu, hots begiak badutu. Eta ez bat edo ez bi, baizik eta bere bat, kusku basterian herokatzen zaitzonak hoier esker, berehun eta berroita hamar gradoko biskta zabalaz duntuik den kabaletua dugu. Gaizo kabaliak, gano huni esker, nabela eskian agertzen den txukaltaia, behai biziaen kentzea jiten ikusten du hiu dimensionetan haudela. Beheriotzaen lekuko bilhakatzen da gaizua. Gainera, ez da bakian ukeiteko zorian, ezen bebegien sistemak kujuzitatia pisten beitu zianzien mundian. Belhainaldi berrietako teleskopak haien manean egin ahal behiliateke edo zientzialaiek egin nahi behilutukie. Hainbeste interes eta kuriositate pisten dutian kabalehunek jauziz, jauzi ebiltia utzik, gehuan hobeluke zilo beltz batetan egonik kieto eta bebuia ahatzaztia.